і Марія знову пірнула в береги. Піднялася туди, де колись стояв святненьківський вітряк, і рушила шляхом. Йшла і плакала. Холодний вітер витирав їй сльози, а вони котилися і котилися, неначе то була глибока ріка. Раділа, що ніхто того, крім вітру, не бачить. Приїхала до Києва, коли вже починало сіріти. Подалась до Олени. На її дзвінок ніхто не озвався. Марія пішла на автостоянку, стояла у невеличкому гурті людей і дивилася на важке небо з провислими хмарами, перечіпалася поглядом за безлисті дерева і відчувала нестерпну тугу. Вона сіялася з небесного безміру, і з вихололих вулиць текла, як холодна ріка, і впадала у її душу. Такої високої печалі, що сягала небес, і ще не переживала. Було відчуття, що стоїть на краю безодні, і вітер настирливо підштовхує її до краю. Автобуса усе не було. Зупинка спорожніла. Холод пробирався під одяг, і вона роззирнулася. Побачила неподалік таксі, що світило зеленим вогником. Марія заглянула в гаманець. Там було кілька карбованців і копійки підійшла і запитала у водія, чи він не міг би її відвести на вулицю Ломоносова. Водій ствердно кивнув головою, і вона впорхнула на переднє сидіння. Щойно повернули на міст, як таксі зупинило двоє чоловіків. Вони просили підвести їх до Голосієва. Машина петляла київськими вулицями. Марія встигла зігрітися і дрімотливо дивилася на дорогу. Усе стояли перед очима темне плесо ставу, святненківське подвір'я, хата, стіни із старими фотографіями, іконами, рушниками. Пропливло заплакане обличчя Василевої матері, а потім і його в останній момент прощання. Із того дрімотливого стану Марію вивів грубий і владний голос. Виході, ти приїхала. Голос прозвучав у неї поза спиною. Здивовано озирнулася, побачила у темряві лише широкі плечі і квадратне лице. Марію штовхнули до відчинених дверцят. Вона вийшла, почуваючи, як щось бридке і холодне поповзло поза шкірою. Побачила хрести надгробні плити. Я живу на вулиці Ломоносова, а не тут, сказала якомога спокійніше. Ми поміняли тебе квартиру відізвався крижаний цинічний голос і додав однокомнатною, ізолірованою і суверенною, как Україна, о которой ти мечтаешь. Її знову підштовхнули. Страх скував тіло. Ступала між двома невисокими кремезними постатями, що мовчки вели її кудись. Центральну алею освітлювали ліхтарі а тут панувала моторошна тиша і непроглядна темрява. Той, що йшов ліворуч, потягнув її за собою. Марія наштовхнулася на металеву огорожу, а за якусь хвилю побачила свіжо викопану могилу. Тої ж миті її вхопили дві пари рук. Не встигла навіть зойкнути, як опинилася у тій ямі. Ноги майже торкнулися дна. Страх знову гадям обвився навколо неї, оплутав ноги, руки, добрався до голови, зашарудів волоссям, і воно здибилося. Вот так присипім тебя живьем, и никто никогда не догадается, куда ты пропала. Пока будешь подыхать, поразмыслишь, что больше любишь, жизнь или самостійну неньку Україну. Марії здалося, що вони тримали її безмір часу. З усього було видно, що їхні руки звикли до подібної роботи. Вона бачила якісь далекі картини свого дитинства то як батько несе її на руках, то вона біжить шляхом навстріч матері, що повертається з роботи. То стоїть уже старша коло розквітлої яблуні в саду. Руки смикнули її і поставили на свіжу купу землі. І знову крижаний металевий голос обдав її холодом. Ета була репетиція. Еще раз поедешь, присыпем. Поняла? А ты думала, что хитрее всех? Каждый твой шаг, как на ладони. Такие, как ты и твой дружок, да вам подобные, не дают нам покоя. Работаем, не покладая рук, а работа не кончается. Ну ничего, ему мозги там прочистят, сделают пару укольчиков, и он сразу забудет о независимой Украине. Если не подохнет, то вернется сумасшедшим. Остаток своих дней проведет в дурдоме. И тебя туда можем устроить хоть завтра. Мразь, очищаем от вас дорогу десятки лет, а вы все появляетесь но мы очистим. Мы сделаем из вас уникальное животное. Помесь запуганного зайца и выносливого ишака. Ты все поняла? Если хочешь жить, отныне ты слепая, глухая и немая. Одно неосторожное слово, и знай, что могила тебе твоя обеспечена. С нами счеты еще никто не сводил. А о своем каторжанине забудь. Он не вернется. Наш тебе совет. Выходи замуж. А в национализм не играйся. Это плохая и опасная игра. В ней еще никто не выигрывал. Запомни все. Вони кинули Марію на купу свіжої землі і пішли до машини. У цей час Олена металася по квартирі, як громовиця. Від неї йшло палахке полум'я, а з вуст злітали страшні прокльони. Щойно Марія залишила її квартиру і подалася на вокзал, вона повідомила, куди та поїхала і що Марія повернеться після Богодухівки до неї. Не сподівалася, що події розгорнуться саме так. Тоді й прийшли ті двоє і показали посвідчення. Олена вжахнулася, побачивши їх. Справжні бандити. Довго розглядала їхню невидиму суть і ще більше наполохалася внутрішнім зором побачила суцільну чорноту з темним плетивом кровопролить. Вони посідалися на дивані і попросили кави. Повідали, що саме сьогодні і не пізніше Марію треба відправити в психлікарню. У спектаклі має взяти участь і вона, Олена. Коли Марія повернеться, мусить познайомити їх, сказати, що вони її однокласники, котрі приїхали із заробітків з півночі. Далі мала бути вечеря з вином. Один з них буде загравати до Марії. Олена повинна була довести її до крайнього психозу, і їм нічого не залишиться, як викликати карету. і відправити у психлікарню. Олена категорично запротестувала проти такого плану. Она может догадаться, что это сговор. А тебе какое дело к ее подозрениям? сказал один из них. Она ведь никогда оттуда не выйдет. Шеф велел это сделать. Пусть он сам и скажет мне об этом. От вас я приказів не приймаю. Приміш. він несподівано вдарив Олену по обличчю. Вона заточилася і вхопилася за стіну. Він підійшов до неї, куцими пальцями підняв її підборіття і дихнув перегаром. Ми тебя сейчас изнасилуем, і ти станеш как шелковая причем вдвоем сразу. Ты будешь между нами. Он сзади, ибо он педераст, а я спереди, как и полагається. Його сміх нагадав Олені оскал горили. Він смикнув її за руку і хотів повалити на підлогу. Але вона глянула на кривдника страшним поглядом, і той знерухомів. Ты сегодня, рецидивист, подохнешь. Я тебе этого не прощу. А сейчас бейся головой о стенку, и він став битися. А ти, підіраст, цілуй йому зад, ще грізніше сказала Олена. Той, що мовчки слухав їхню перепалку, впав на коліна обхопив руками торс першого і припав до його сідниці губами. Звук від ударів об стіну ішов глухий, ритмічний. Коли б не Марія, невідомо скільки б те тривало. Олена відчула її наближення ще здаля, махнула рукою до обох і наказала владно Замрі. Той, що бився головою об стіну, ліг на підлогу. Перед ним усе гойдалося і пливло. Коли Марія вийшла з під'їзду, сказала до обох Теперь топайте и запомните, что повеление отдаю я. Больше на мои глаза не попадайтесь. Впрочем, этого и не случится. Встретимся в другом мире. Вона засміялася і а додала. Хоть вы и мокрушники, но сегодня из вас будет мокрое место. Вы сделали неприпустимую ошибку, к тому же последнюю. Вы думали, я художница? Я избранная. Меня избрал сам Денница — из миллиона вот таких ползающих на двух ногах, как вы. Сегодня вы это поймете, а сейчас уходите. Олена махнула рукою. Вони вискочили з квартири. Біля під'їзду чорно матюкалися. Один з них запропонував інший план, другий згодився. а Марія стрімко стала падати в провалля. І раптом зупинилася і стала мов би, по спіралі підніматися вгору. Вона опинилася на зеленому лозі, побачила стару Марію Нечай і кинулася до неї. Але та зупинила її владним жестом, і Марія вклякла. Поруч неї стояв дід Пилип і, хоча вона майже його не пам'ятала, пізнала відразу. Позад нечаїв стояв велетенський натовп людей. Марія окинула його поглядом і запитала в старої Бабуню, хто це? А це наш рід до дванадцятого коліна. Вони прийшли побачити тебе.